barkan mu da saduwa a wannan yini na 28 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da yini na 26 ga watan daya wata shekara ta 1900 da kuma 98 a jiya mun tsaya a karshen aya ta 70 kuma muna cikin kisar annabi Musa alaihi salam da annabin Allah Khidir mun tsaya karshen aya ta 70 daidai inda wato shi annabi sadar ke kin fada wa Musa alaihi salam ka'idojin zama tare da shi bisa cewa duk abin da ya gani kar ya tambaya akai kana fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhdita laka minhu dhikra yau kuma zamu tafi aya ta 71 ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 ya je huda wannan jirgin ruwa abin da ya faru ne ya kama wani ko jikinta sai ya falgace shi sai ya kwalla shi kala sai annabi Musa ce a karaktaha bi tugrika ahlaha yanzu za ka falla wannan jirgin ruwa ko za ka huda wannan jirgin ruwa litun gurika alaha don haka ya da karshe ya zama sababin zulmiyar mutanen da ke ciki abin da take haka ba da karji ta ce an imra lalle ka zo da abin mamaki shi ne ce an imra kana sai yake da shi alama kun innaka lam amma mai sabra shin dama ban ce maka ba ba za ka iya yin hakurin zama tare da ni ba ai na faɗa maka kala sai annan wata ce la tu'akhidni bima nasi to dai wannan mantuwa ce kar ka rike ni da mantuwa kai hakuri mantawa ne ba zan sake tambayar ka ba wala turhikni min amri usra kar ka dora min abu mai wahala cikin al'amari na kace har abu na mantuwa ma duk za ka kirga ta a matsayin laifi abin da ya zama da ganganci a dauke shi laifi amma ne kuma daukar mantuwa a matsayin laifi kar ka kallafa min abin da ba zan iya ba sai yanzu tun da ya ce mantuwa yi shi kenan ya kyale sai aka ci gaba da tafiya me ya faru kuma فانطلقا حتى حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا fantalaka sai suka ci gaba da tafiya har jirgin ruwa ya kai gabar inda za su je suka sauka suka shiga wani gari sai kuma ga wani yaro suna wasa da yara kanana yaro ne mai kyakkyawan halitta shine hatta idza laqiya gulaman har lokacin da suka hadu da wani yaro ta katalahu sai annabi sadar ya kama wannan yaron ya yanka shi kala sai annabi Musa ce a katalta nafsun san da gari na. shin kuma abin da zaka yi kenan ka zo ka kace rai karkatacciyar rai da bata ji ta gani ba wanda ba ta da laifin komai bi ghairi nafsin ba tare da ya kisa ba ta sai an lukra. hakika ka zo da abu wanda yake miki wanda ya kamata kowa ya maka inkari in yi gani ai bai dace ba nukuran ko da yawa gamma eh, yin gamma da kafin ko kuma sukuni duk rawo'i guda biyu tabbata su ma'anar su kuma daya qala sai yace alama kullaka innaka lam tastati'a ma sabra shin ban faɗa maka ba ga shi karo na biyu ina sake jaddada dama cewa ba za ka iya hakurin zama tare da ni ba sannan Musa da da ya ce mantuwa ce yanzu kai ba mantuwa ba ce ba qala kaga zai yi tarafi da laifin sakin yace in sa'altuka an shay'in ba'daha daga wannan tambayar idan na sake maka wata ba ita ba fala tu ne to ka kore ni a tashi daga makarantar karatun ya ni a tattara a fita fala tu sahibni kar ka zauna tare da ni kuma kad balagta min dunni uzra alal hakika in wanda sake tambayar ka to ka kai makura wajen bayar da hankali kuma kana da dama kuma ka dauki dukkan matakin da ya dace to daga nan fa fa qala حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا في سكة قبل تفياكما حتى إذا أتيا أهل قرية حتى جي ونجري suka iske mutanen garin istafa'ama ahlaha suka nemi mutanen garin nan su ba su abinci su taimaka musu don guzurin su yayi ke ba abu an zai ko ma sai mutanen garin suke suka ki karban bakon su ba su ba masauki ba ba su ba abinci ba shi kenan sun koma gefe guda kuma suna tsaye sun fage a wani wuri ba waje da fi hajidaran sai kawai ga wata katanga suka ga wata katanga yuridu an yankabba wannan garin yana so ya faɗi kasa fa aqamahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan garin yana fi faduwa ya fago faɗa daga kasa ya ala kar wannan katangar ta faɗi. kano musa da cewa zai yanzu ko me yasa kai kaza ba yanzu da bara zai kala sai ce lauki ta lafa khafta alayka ajra da kaga dama sai ka bi kudin leburancin ka tunda dai gushi ba mu sauki ba kaga yanzu bai ce me yasa kai kaza me yasa ba a ba mu sauki ba haka kawai ga abin nan da sauransu da kaga dama sai kenan sai ka bi kudin leburancin ka to tunda annaba dukkan su masu fasaha ne kowa Allah ya ba shi basiran magana yanzu shi ma ya gane me yake nufi da haka yake yanzu to ka kare sharfi sai ce ne قال هذا فراق بيني وبينك وأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال سيدي هذا فراق بيني وبينك wannan tambayar ta uku to ita ce sanadin rabuwa ta da kai kuma sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra da sannu zan baka labarin abin da ka kasa yin haƙuri a kai har a je sa yanzu kowanne zan fayyace maka cewa babu ganganci a ciki to ga fasaran nan za ta zo daga na farko zuwa na ƙarshe amma sakinatu fa kanat li masakin ya'manuna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا amma safinatu jirgin ruwan nan da ka gana kula ki ko na karya ki ko na huda ki fa kanat li masakina na waɗansu miskinai ne ya'maluna fil bahri suna kwadago da shi a cikin teku su ɗauki mutane daga nan gafar su kai su ɗauko daga can su kawo a biya su da shi suke samun ci da kansu fa aradtu an aibaha sai na so in san in yi wa wannan jirgin aibi saboda mai wara a malikun domin a tattare da su a kasar su ko a garin su akwai wani sarki na nan azzalimi ya akhudhu kullu safinatin Ya kan zo duk jirgin ruwan da ya gani in dai mai kyau ne sai ya kwace ya zama nashi kenan to amma idan na dan kan na dan balgace kan gurin da ya zo ya zama da kyau ne sai ya kyale musu kayan bayan ya kashe shi ba sai su gyara ba su sa katako su buga kusa shi kenan sun riga sun fitar da karinsa to wannan ita ce hikimar da ta sa kenan yahuda wannan jirgi yanzu wannan wuda jirgi da yayi taimako yawa waɗannan talakawa ko zalunta su yi taimakon su yi wanda shi annabi Musa bai fahimci wannan ba sai bayan an samu wannan bayani وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما رب ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام أما يارا da ka gana kake kuwa fa kana abawahu mu'minaini iyayensa guda biyu dukkanin su mu'minai ne fa khashina an yurhiqahuma sai muka tsoraci yadda suke kaunar shi suke son shi sai muka muka tsoraci an yurhiqahuma wato ya tallafa musu tsuguyanan ketare iyakar ubangiji wa kufran da kuma kafircewa ma'ana in yari ya zauna tare da su shi daga an kaddara cewa ba zai zama mummuni ba su kuma ga su mummune na gari zaman shi tare da su kuma suna tsananin sansa wannan zai sa ya jawo su har zuwa ga kafirci ya sa su je aikin da bai dace ba to gara a ya da mangwaro a huta da kuda amfanin da yasa na aka kaddara sa fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka so ubangijinsu ya musanya mutu khairan minhu dan da yafi wannan alkhairi zakatan ta fuskar tsarki ya zanto tsarkakakken da wanda ba zai shiga cikin dakin kafirci ba wa aqraba ruhuma wanda kuma yafi kusanta zuwa ga hatta da zumunci tsakanin shi da shi wajen ta'a wanda za a ba su nan gaba in mun raba su da wannan sun shine dalilin da yasa aka kashe wannan dan su kubuta da imanin su kuma nan gaba za a musu ya musu wani mai alkhairi wanda zai zanto sanadiyar tsorewar imanin su ya kuma yi musu da yanzu wannan mata ga babu to sai na gaba وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا كيدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وأما الجدار أما جنن لن دكنا هنا كفاتوا فكان لغلامين na waɗansu marayu ne guda biyu yatimai ne wato marayu gulamai ne yara yatimai ne marayu guda biyu fil madinati wanda ke yan wannan gari ne wa kana tahtahu kanzun lahum a karkashin wannan katanga akwai taska ta su ta dukiya da babansu ya binne yi katanga a kai wa kana abuhuma salihah babansu ko ya kasance mutum ne na gari fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma sai ka ta'ala ya so a kiyaye dukiyar wannan yara har karfin su ya kai wa yastaqrida huma su da kansu su fito da taskar su ba tare da wani ya zalunce su ba rahmatan min rabbik wannan duk rahama ce daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri abun da duk nayi ba wai nayi shi bane badan karan kaina akwai wahayi daga wajen Allah ta'ala zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra wato wannan shine fasaran abin da ka kasa yin hakuri a kansa ga fasaran da nan dake dake mahaifi ne na gari ya zo mutuwa ga dukiya mai yawa yaransa kanana idan ya bar dukiyar nan mutane na iya raba su da ita tun da ba su girma ba sai ya zo ya rami kasu da ya rami ya sa dukira ciki sai kuma ya zo ya katanga a kai hikimar ta ne wannan katangar ba za ta bukaci canja ta ba har sai bayan girman yara watan wata rana su da kansu za su bukaci sake sabuwar katanga wajen kokarin fitar da foundation na gini sai su ga wannan taska wadda babu sai bar musu bayan sun manyanta ba ta bukatan gudanarwar wani ba a jin tsoron wani ke zai zama ce to shi kenan sai katanga ta tashi faɗuwa lokacin faɗuwar ta bai ba sun yara suna kanana sai ga kadar ya zo da annabi Musa Khidir ya san da wannan bayani katanga za ta faɗi su hana ta faɗuwa ya ta tokare ta ya sa mata gaba ya tsara mata kai shi kuma yana cewa lafi tilasta sassa alaihi ajra da ka ga dama da kai sarwala da kai to yanzu duk wannan ne bayani to duk wannan abu da ya gudana yana nuna mana annabi kadar alaihi salam annabi ne ba kamar yadda waɗansu suke cewa wali ne ba dan waɗansu suna cewa wali ne waɗansu suna cewa annabi ne mafi ingancin magana annabi ne saboda dalilai guda biyu ko karina guda biyu kadai ba dan su kadai ba amma dan mu buga misali da su farko can a farko inda makaranta biya fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma Allah sai mun ba shi rahama ta musamman daga gare mu wanda rahama galibi akan kawo ta a cikin alqur'ani ana nufin annabta don lokacin da kafiran makka suke cewa dan ne da aka tashi turo annabi ba zaɓo wani babban mutum a makka ko a fa'is ba suka ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin azim sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne ma suke rahama eh, su ne suke rabon rahamar ubangijin ka da za su ce akwai annabta gida kaza ko akwai annabta gida kaza ai ubangiji shine ke da iko raba kaga anan gurin rahama yana nufin annabta to haka anan gurin yace atainahu rahmatan min indina na biyu yace wa allamnahu min ladunna ilma ilmin ladunni inna shine ilmi ta fuskar wahayi wanda babu wanda ake ba kuma sai annabawa an fahimta ko na uku gashi nan gurin yace wa ma fa'altuhu an amri abin da na yi dinnan ba da san raina ne ba akwai umarni na musamman daga Allah zalika ta'wilu ma lam tasai alaihi sabra wannan sai nuna annabi kadir shi ma annabi ne ma abucin wahayi ko ba kamar yadda waɗansu suke kafa hujja da wannan kissa su ce akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini ko shi annabi Musa yana aiki da ilimin zahiri da aka sai rika ganin abubuwa kaman ba daidai ba shi ko annabi kadir yana aiki da ilimin batini dan saboda haka wai kullun da mai ilimin batini da mai ilimin zahiri sai su ta jayayya bayan kuma kowa kan gaskiya yake kamar yadda annabi Musa da annabi Khidir kowa ke kan gaskiya to sai wadan zubaye sai su kake da irin waɗannan sai su ce kike nan su waliyai su suke da ilimin batini ga magarin mutane su suke da ilimin zahiri sai suka ce wa ash-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil qawas wai shari'a Allah ya ce annabi ya ce halacci haramci yi sallah yi zakka wannan shari'a ta da magarin mutane ce Sai eh, wannan an an yi ta ne dan annabawa da sauran jama'in mutane haka ba suka ce sai suka ce amma ita hakika kuwa to shine abin da ke karkashin nafsi wanda ba shine zahirin ba batinin sa shine dan shi nafsin kwamso ne to wannan ya shafi hawa waɗansu ke kwantattun mutane wato su ne waliyai to shi yasa wai ko kaga suna zina to wai kai ne ka gani amma a zahiri ba zina suke ba kamar yadda sadar ba shi ba shi kan kai ba kuma ko kaga sun yi karna sun kwace dukiyar wani a zahiri ba zalunci ce ba kamar yadda hudu zigin ruwa da yin ma ba zalunci ne ba wai sai dai ka nemi bayani daga wajen su to wai sun su maka bayani wannan duk hanyoyi ne na fata ake fakewa karkashin wannan domin dukkan abin nan da Annabi sabir yayi da karshe da ya zo cewa ma fa'altuhu an amri ban yi badan san raina da wahayi ne to wani wali ne ake masa wahayi wanda ba sabanin wanda za a yi wa annabi ai dukkan waliyai mabiya annabawa ne gaba daya kowane wali zai zama wali ne gurgurdan yadda zan so mai biyayya ga annabin zamanin ka an fahimta ko ta take shi dai wannan shine sannan magana za ta zo kan cewa shi annabi sadar ya mutu ko bai mutu ba dan wadansu suna cewa har yanzu yana nan dare yana kai kawo a gidan duniya har ma lokacin da annabi sallallahu alaihi ya mutu kai ya zo ta aziya wajen duk istoshi ne ma anzala Allah biha min sultan amfanin fadin su dan akwai su dama cikin littafin tafsiri kuma dan su masu tafsiri sai su karanta haka sai su kai to mutane ba su san rashin ingancin wannan labarin ba annabi sadr baya na a gidan duniya Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yadda ya karɓi rayuwar annabawan da suka gabata hujjar cewa baya nan Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد haka ce da annabi kafin ka ba taɓa sa wani mutum da goma ba kafin kai annabi ba wani mutum da aka rubuta cewa ya zama da wamanni in kun ce khadir yana ne ya zama da wamanni kenan har yanzu an gane ku Allah kuma ya ce kullu a za'iqatul maut saboda haka ya riga ya tafi kenan sannan inda yana da rai to ya zama wajibi a lokacin annabi ya fito a ganshi an je yakin badar da shi an je yakin uhud da shi an je dukkan yakokin annabi dan Allah ya rike alƙawarin annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna cewa duk annabin da yayi zamani da lokacin annabi to dole ne zai yi imani da shi ya zama ɗaya daga cikin mabiyansa ya ajiye littafin su gefe guda ya kama Alƙur'ani mai girma to ba a sadar kuma ya fito yayi wannan ba ba a filin badar ba ba su a ina ba da sauransu dan kace zance mafi inganci Allah ya karɓi rayuwarsa kamar da yake karɓar rayuwar sauran bayi sai ce da kuma ويسألونك عن ذي القرنين قل تعتلوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حلئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتعذب تتخذ فيهم حسنا ويسألونك عن ذي القرنين سنة تنبيرك دنجل ذي القرنين wane ne shi menene kissarsa qul ka ce da su sa atlu alaikum minhu zikra da sannan zan karanta muku wani abu na labarinsa zan karanta muku an bato da ya tafi labarinsa Allah ta inna makanna lahu fil ardi shi zulkarnaini mun ba shi dama na mulki a cikin kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa mun ba shi sababin kowane irin abu ma'ana dukkan wani abu da mulki yake bukata dan ya bunkasa mun bai wa zulkarnaini mun ba shi sojoji mun ba su kayan yaki mun ba shi shari'a a hannunsa mun ba shi ilimi da koshin lafiya duk abin da mulki ke bukata dan ya bunkasa an bai wa wannan bawan Allah zulkarnaini atainahu min kulli shay'in sababa fa atba sababa sannan kuma mun sanar da shi waɗansu suka tattara sabab hanyoyi mun sanar da shi kasashe daban-daban inda kowace nahiya take wato kai ka ce wani ga wutaccen malami ne na sanin kasar an fahimta ku fa atba sababa yayi amfani da wannan dama wajen kama hanya ya ta barki yana tafiya yana bi gari gari yana tunsa da yaki waɗanda suke musulmai ya bar su kan musulunci waɗanda ba su musulunta ba kuma ya fitar da su musulunci hatta idza balaga maghrib shamsi har sai da yaje inda mahudan rana take wajadaha tagrubu fi 'aynin hani'a. sai ga rana din nan tana fatuwa fi aini lafazin ainu yana nufin marmaro na ruwa kamar idanun ruwa da ke kokowa daga kasa amma al'ainu a larabci yana faɗaɗa ya shi ma'anan hatta albahar wato teku kenan da haka waje da haka ya samu ita rana ta rubu tana faduwa fi ainin hami'a a cikin wani ruwa ko a cikin wani teku hami'a wanda yake garwaye da kafo wato ruwansa ba garwaye ba akwai ɗan sirkin taɓo a cikinsa. wa wajada indaha qawma kuma ya samu dan halittu suna rayuwa a wannan wuri abin nufi a nan gurin ba wai ya je ya ga rana bane ba ta fada a cikin teku kamar yadda kila nassin haka zai fahimtar da kai abin nufi dukkan mutumin da ya tafiya zuwa makwarar yamma har inda teku yake idan ya tsaya a gabar teku lokacin da rana za ta fadi tunda iyakacin ganin sa shine ganin teku me zai yi tsammanin faduwarsa a ƙasa ko a cikin teku a cikin teku wannan bi hasu ma ya rafu gurgurdan yadda yake gani haka zai gani to wannan shine abin da ake yi a iyakacin tsayuwar sa kamar ta ga nan ta fada cikin teku saboda karshen inda yaje daga tekun babu wani gari a baya ya je karshen inda rana take faduwa kenan ma'ana karshen inda rana take faduwa na ganin idan dan adam ba na ne da take ba kun fahimta ko wa wajada inda haka ba ya samu mutane a wajen anan gurin ba ko dan suke tare ake cewa wai ai ya je har inda take faduwa har ma sai da yayi yamma da inda take faduwa har sai da yaje inda rana ta fada a gaba sai da suke so shi ne waɗanda suke suwa marasa tushe قلنا يا ذا القرنين Allah ce sai muka ce da shi ya kai zalkarnai imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim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 akan zalim ya zanto mai shirka ya zanto mai tawaye da bijire ma ubangiji to fa sawfa nu'azibuhu zami masa azaba da hukuma a nan gidan duniya irin ta wanda yi wannan laifi thumma yuraddu ila rabbih sannan a mayar da shi kuma zuwa wurin ubangijinsa gobe kiyama fa yu'azibuhu azaban nukra yi masa azaba azaba wanda take mai muni wa amma man amana amma dukan wanda ya imani da Allah kuwa wa amila salihan yayi aiki na gari kyautata mu'amala tsakaninsa da Allah kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane falahu jaza'an husna to wannan yana da sakamako sakamakon da za a ba shi shine al-husna wato kyakkyawan sakamako a gobe kiyama wa sanaqulu lahu na amrina yusra mu kuma za mu faɗa masa magana mai sauki cikin al'amuran mu ma'ana ba za mu wahalce shi ba ba za mu kallafa masa abin da za mu kallafawa wa wannan sa ba wato ya kasa mutane kashi biyu akwai azzalimai wannan suna bukatan hukuma akwai mummune masu aiki na gari wannan kuma suna bukatan kyautata mu'amala tsakanin su da shi.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 take hudowa ba ya je karshen ruwa da ke gabas ga rana nan yana ganin lokacin hudowar ta amma ba wai ya je can karshen ruwa da take hudowa ba wajadaha taqdu ala qaumin sai samu wannan rana karshen mutanen da ke wajen rana ke hudowa a su tana fitowa ne akan waɗansu al'umma lan lam naj'al lahum min duniha fitra ba mu sanya sutura tsakaninsu da wato rana ba ma'ana waɗansu mutane ne a filin Allah suke rayuwa babu gini babu itace babu duwatsu babu shiga cikin kogo haka suke a rana dare da rana a sarari suke ba su san gida ba ba su san ɗaki ba hajjo ta dunar kenan to waɗansu masu tafsirin ko ɗan ƙabilanci ne wajen suke tawaye to can fata kenan wajen sa wai fatan musali ne daga zaman na aika san ƙarya ne eh, ɗan zubin tafsiri ne kawai kira daga cikin larabawa masu kishin su fararen fata ne tunda Allah ne bai fayyace sunayen su ba ko launin fatan su ba ko yaran su ba ya ce ne wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min dunha sitra ba mu sanya musu abin nan ba wadanda suka tata ta ba ma ba su an gane ku? Allah ce kazalika to kamar haka ne al'amarin mu tsakanin mu da ke wato wannan bawan Allah zulkarni wa kad ahatna bima ladayhi kubra ubangiji ta ce wa kad ahatna bima ladayhi hakika muna kewaye dangane da abin da yake tattare da shi kubran dangane da ilimi mun san me yake yi lokacin da yake san mun san me yake ciki lokacin da yake nan ba inda zai je wanda baya karkashin gudanarwar Allah baya karkashin ilimin Allah ko sanin sa ko jin sa ko ganin sa subhanahu wa ta'ala sai ma asba'a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ثم أتبع سببا سنكم تيساك أوكا تيتي ينفو تنابير دبن حتى إذا بلغ بين السدين حتى ديجي ونولي سكان سوق دابي سدين سوق دابي ومن يمن أنجانكو وجد من دونهما قوما a tsakanin wannan wuri sai ya samu waɗansu al'umma la ya kadu na ya na kaula wanda ba ma sa iya fahimtar maganar shi shi ma ba ya iya fahimtar tasu kusan sai kaɗan kaɗan da kwatance ake samun hanyoyin sadarwa tsakanin su da su ya je wata duniyar kuma daban to wannan ita ba a ce suna yamma ko suna gabas ko suna kudu ko suna arewa ba wata nahiya ce a cikin duniya da haka sai malamai suka yi sabani wannan asaddai din a ina ne wadan suka ce a cikin kasar Taki ne wadan suka ce a cikin kasar China wadan suka ce a ne duk sabani dai malamai suka yi wajen fayyace a ina waɗannan bayan Allah su ya daidai karshen inda suke abin da ke su waɗansu manyan duwatsu guda biyu tsakanin duwatsun wato akwai ɗan kwarmi a tsakiya ko wani ɗan titi a tsakiya wanda za ka iya to abin da yake faruwa shine akwai kabilar ajuju wa majuj ko halittan ajuju wa majuj wanda al'umma ne guda biyu masu tarin nawa kwarai da gaske wanda su suna rayuwa a can bayan waɗannan duwatsu to sukan shigo ta wannan kwarmi ko ta wannan titi ko ta wannan sako tsakanin duwatsu nan guda biyu su shigo inda wannan bayan Allah suke su musu ta'addanci kuma su koma su sake shigowa su ta'addanci su koma ana cikin wannan hali sai gazar karne ne ya zo wajen da ya zo wajen sai suka kawo masa kuka kalu sai suka ce ya zal ne, ya kai zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard ya'juj wa ma'juj al'umma ne guda biyu masu barna a cikin kasa fa hal naj'al laka kharjan shin ko ka yarda mu sanya maka lada mu baka mu tara maka wani abu na dukiya ko na haraji ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda kan cewa ka sanya wani gini tsakaninmu da su ta yadda ba za su iya shigowa wasu wani ta'addanci ba haka suka nema daga wajen shi dan saboda suna ganin yadda ya zo da sojojinsa da mutanensa za su iya saukan wannan nauyin irin wanda su ba za su iya sai suka gabatar da wannan bukata waje shi sai su kome shi da su qala ma maskanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwah فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كسرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال سيسي لسو ما مكنني فيه ربي خير أبن دا أبنجي يباني نأن نفتا دا ملكي kasaitar mulki khairun shine wafi alheri sama da abin da za ku bani me zan yi da kuɗin ku fa'inuni bi quwwati ku dai ku taimaka min da library in kara da wanda ke waje na kuma bainakum wa bainahum raduma sai na sanya ciko in toshe wannan wurin da suke shigo muka tsakanin ku da su waɗannan duwatsu guda biyu manya manya ne su iya cikin girman dutsen da mutum zai gani ta fuskar tsawo a sama yanzu a ko bukatan a yi katanga daga ƙasa ta karfe wadda za ta tafi har sai ta kai ƙarshen tsawon waɗannan duwatsu guda biyu kaga ba za su iya haihuwa ba kenan to kaga aiki ne ba karbi ba aiki ne da amma tare da haka yace zai musu kyauta baya bukatan komai to shi ne abin da yake bukatar lokacin da duk Allah ya ka ikon taimaka ma dan uwanka ba tare da ka karɓo na ba kuma taimakon ya zanto na larura to ya kamata ka masa kyauta an gane ko ko da annabi Sulaiman lokacin da Bilqis ta aika masa da kyauta me yake irge ilayhim falana fi annahum bi junudillah wa ai ba mu bukatan kyautar ta an gane ko yace ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun sai yake da su atuni zubar al-hadidi abin da nake so ku je ku kawo mun zubar al-hadid zubar dan ido na zubra zubra kuma shine wato gutsire gutsire na manyan manyan karafuna wato block yake so a samu masa amma block din samfurin karfi da shi za a yi gini atuni zubar al-hadidi ai ka san babban magini ne a ce block din na karafa ne ku je ku samu block wanda yake na duwa na na karafa hatta idza sawa baina salafain aka ji aka ta kawo karafa ana tarawa aka ta kawo karafa ana tarawa yi gini daga kasa ya fitar da foundation ya fitar karfan ya fitar karfan ya fitar karfan ya fitar dorawa wani kan wani hatta idza sawa baina salafain har sai da daidai ta kawunan dutsen guda biyu katangar wannan ta yi daidai da tsawon dutsen nan da kuma tsawon dutsen nan ta fuku sai kuma ya kawo dalma ya kawo waɗansu ƙarafan irin masu cin wuta idan an sa musu wuta da zafi za su narke don ya zanto su ne su mulkin haɗin waɗancan ƙarafan da nan kala sai ku da so in ku hutu yanzu ku hura wuta shi kenan ko aka hura wuta hatta alahu na ran har sai da wuta ta haɗu kala sai ki atuni ufrid alaihi kifra to ku kawo mun dalma da karfi ya sai rinka ji daga sama kuma yana tsorawa yana zubawa wannan dalma duk inda ta hadu da karfe da karfe ta bushe sai manne karfe da karfe ta bushe sai manne ya zanto kuma shine su mun ta gani shine atuni ku kawo min ufrid alaihi kitra in sa wato ainihin lalkakke dalma a kan kenan yace fa masau an yazharu ba za su taɓa samun ikon hayowa kan wannan katangar ba saboda tsawonta wa mastata'u lahu naqaba ba kuma za su taɓa samun ikon huda ta ba dama ɗayan biyu zaki ko dai ta hayo ta su sa wani sani ko yace to ba za su iya ba ko kuma su zo sai za su huda ta daga kasa su kula ka su yi ɗan ramin za su go wannan ma yace ba za su iya ba to wai wanne ne ya fi wahala tsakanin guda biyu cewa su hayo ta ko cewa su huda ta hudawa ta fi wahala sama da hayowa. to ga su kuma dama da jijerun mutane ba za su iya hawa da ma tare da haka abin da yasa suka ce huda ta fi wahala wajen koyar hawa ya ce famasta'u wajen kore hudawa sai ce famastata'u ya karasa suka ce ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana lalle ya nuna hudawa ta ko hala an gane ko to haka wannan gini yana nan an shiga fasanin duniya da ya fi ma juju suna can an sa wani katanga an kare su wane ne wannan aiki ne ne. tun wata shekara shekaru aru aru har yanzu a yau ginin nan ba zai huje ba sai lokacin huje wata yayi to bayan ya kammala gini yayi wannan aiki ya kuma ba su tabbas da garanti cewa ba za a taba haye wannan katanga ba har ko ba za a yi huda ta ba sai kuma yace da su قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا قال سيتي دسو هذا رحمة من ربي wannan wata rahama ce daga ubangiji na da ya bani basira da hikima ya turo ta hanyar wahayi in zo nan kuma ya bani basirar yin wannan gagarumin gini wanda zai kare ku daga sharrin abokanan adawar amma fa idza da'a wa'd rabbi idan alkawalin ubangiji na ya zo lokacin da Allah ya dora na faruwar manya-manyan alamomin tashin kiyama ya zo ja'alahu dakka'a zai mayar da wannan gini ya zama gari digi da kuke ganin karfin sa din nan wa kana wa'du rabbi haka. alqawlun ubangiji na ko gaskiya ne lalle haka sai ta faru kike sa wannan gini zai rushe yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama rushewar wata idan ya zo ya rushe kuma ya jido ma jido na su go duniya zo su na a cikin dan ya ce dama ba tabbas bane ba an gane ko fa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'd rabbi hatta lokacin idan har wannan ya tabbata wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai mu su mutane da yajuju majuj mutanen da suke da rai a wannan duniyar za su yi ta gwagwarmaya da su da yajuju majuj ya muji fi ba ba'dahum ya muji ba'd sakin suna takutuwa da saki wannan suna yawa wannan ta'addanci wannan suna yawa wannan ta'addanci dan adam na son ya tsira daga karin yaji da majid yaji da majid kuma suna son su yi wa mutane ta'addanci suna cikin wannan hali wanda su fati suri sai kuma kiyama ta tashi fa jama'anahum jam'a sai mu tara su da wanda to da haka wannan har yanzu da lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya fito cikin dare sai ce wailul lil arab min sharrin kad taraf yace bone ko azaba ta tabbata ga larabawa ga wani sharri dan ya dirka ko ya kusanto aka ce faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yau din nan an bude wani saki na wannan katangar da ne ne wanda ke tsakanin mutane da da mazu gurgudan haka wato yana gurgudan tsakanin dan yatsa wato manoniyan dan yatsa da babban dan yatsa take da ke nan gurin yace a sun yi huda kamar haka yanzu to wannan tun lokacin annabi wasallam yanzu ko sun kara mun ba amma da annabi ya ci kamar sai ɗaya daga cikin matansa su ce da shi nuhu laku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu a cikin mu ga salihan bayi masu kiyamun layl da tahajjudi annabi ce na'am idza kasura al-khabatu yace kwarai a iya halakar da ku idan barna ta yawa samuwar salihai kadai ba zai iya kare ku ba matukar barna tana karuwa saboda haka duk hanyoyin da mutane za su yi su yaki barna ya zama wajibi su an gane ku dukkan abin da zai karɓi sunan alfasadu fil ardi wajibi ne mutane su yake shi su yi kokarin hana shi kar su ba shi goyon bayan faruwa misali fashi da makami wajibi ne mutane su yake shi duk inda suka san wannan mummunar ɗabi'a su kai rahoton su dandanan wajen hukumar da abin ya shafa misali sayar da kwayoyi kayan maye koken shan kwayoyi duk wannan yana cikin alfasadu fil ardi an gane ko zaman kashe wando ma yana cikin alfasadu fil ardi fa an gane ko kullun ka cinye abincin naira tamanin ko baka yi aikin naira hamsin ba tsakanin safa da yamma da dare mutum zai ya zai kasu da abincin naira tamanin to ko bai shigar da naira hamsin cikin akawun ɗinsa ba to wannan akwai alfasar fil ardi kuma da wuce wannan kenan da sai sauran abubuwa ma'ana wajibi ne a yaki barna bi jami'a anwa'i an gane ko dan ita ce kawai za ta hana halakar mutane sai ke wani suka fi suri fa na jama'a a wannan lokaci za a yi busa cikin kaho wato tashin kiyama kenan ya zo ba ma'ana jama'nahum jama'a sai mu tara mutane iya cikin tarawa wa arabna jahannama yawma idzin lil kafirin arda ubangiji ke sai mu bujuro da wutar jahannama yawma idzin a wannan yini lil kafirin da kafare. ardan ga su suna ganin ta shine war al mujrimun nara fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha matrifa su wane ne da za a bujuro jahannama su yi to da ita su yi ido hudu da ita allazina kanat ayunuhum fi bisa'in an zikri su ne waɗanda idanunsu suka kasance cikin wani mulki an zikiri sai da ba sa zikiri na ba sa ambato na abin da ake nufi zikirin Allah nan gurin shine bin shari'arsa bin dokokinsa wanda babu ruwan su da sana Allah dan haka Allah ce wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma ce wa kanu yaqti'una sam'a sun kasance ba sa ba su da ikon ji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 kuna san in labarta muku wane ne yafi kowa hasaran aiki a rayuwar duniya allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗanda ayyukansu suka tozalta suka zanto hasara gare su fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa na yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhalin suna tsammanin su suna kyauta aiki wannan shi kowa hasara yana ta aiki tukuru tsammanin su na sakamako kuma ba da sakamako a wajen Allah to shine suka ce irin aikin da zai zama irin wannan shine dukkan aikin da mutum ya gina akan aiki na dukkan aikin da mutum ya gina ba akan imani ba yanzu za ka samu hatta a cikin kafirai akwai masu masu jin idan ana ambaliyar ruwa a nan suke kayan taimako idan ana yakin ba ta nan gurin su je su taimaka da kayan abinci kwallara ta sauka a nan gurin a ji a taimakon magani da ne duk waɗannan dangi na taimakon aiki da suke su wahala su kwana ba a gida ba ruwan sama ya dake su ga sanyin hunturu shin suna da lada a wajen Allah gobe kiyama ba su da ladan komai saboda me irin wannan ayyukan Allah ya sanya shar'i baya karɓar su sai in ka gina su kan imani da Allah sai ka gina su kan yarda da Allah ɗaya. da haka Aisha ta tambayi mai Annabi sallallahu alaihi wa sallam tace da shi Abdullah ibn Jud'an a lokacin jahiliya mutum ne mai karanci mai karanci duk bakon da yazo maka shi zai baki masa shi zai baki abinci duk wanda yazo aikin haji ko umara, irin wanda Laraba ke yi lokacin jahiliya yana cikin masu taimakawa da kayan abinci ko ruwan sha shin yanzu wannan zai amfani shi gobe kiyama sai annabi ce la li'annahu lam yakun yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din saboda bai taba cewa ya Allah gafarta mun kurakure na na shirka da kafirci da ni ba ke dan saboda ka duk aikin da ya zama shi kenan ya zama shi ne kenan to wannan na farko kenan Allah yana dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a amma mun ta aiki na da suke yi amma Allah zai hana ladan sunna su gina kan yin imani da Allah ba na biyu sune waɗanda suka gina ayyuka akan bid'a galibi mai gina aiki akan bid'a mun ta aiki na gari ki to amma ya kauce wa turbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen tsarin aiki yadda Allah yake wajibi a kai kashi da bauta cewa ba a bauta sama kowa tare da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wajibi aka kai kashi ta hanyar yi masa da'a ta yanda ba a hada yi masa da'a da yawa wani da'a duk wani wanda zai ce a yi ko a bari to dole ya kasance ya karko cewa ayi din ko a bari daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kar yi cin gashin kansa da zaran ya cin gashin kansa to shi ne sai zanto ba za a masa da'a ba to masu bid'a sukan karɓi sakonni ne na ibada ne idan ka aika za kaza akwai lada kaza akwai kwalala, wanda yake sabanin na Annabi sallallahu alaihi wasallam na annabin daban wancan daban wani lokacin in na annabin sannan su zo su yi wannan wani lokacin su ma kiyin na annabin su zo su dauki wannan kaɗai, wani lokacin su ba wannan muhimmanci sama da na annabi yanzu misali za ka je sallan tarawihi masallaci cikin azumi sallan tarawihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa gare ta ya faɗe kan yace man kama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda cikin ramadana yayi qiyamul layl za a gafarta masa abin da yake na zunubansa shikenan sai ka je ku bi liman a yi a goma sha ko goma sha uku ku da liman bayan an gama yanzu kun gama abin da annabi ya bayar sai a yi akwai bukatan ku yi wannan a nutse tunda doka ce daga wurin annabi to amma lokacin da kuke kai liman ya fita a guje Allahu akbar Allahumma rabbana lakal alhamdu, Allahu akbar idan ya gama idan zaki uku bayan an gama an yi sallama an tashi za ta ci sai kuma yake to na sallan mu yau da daddare raka a goma ce sallama biyar kowace raka daya za ka karanta Fatiha da kulhu wallahu 33 inna a'tayna 33 a ja'a tabi'a idan kai wannan ka gama kana da ladan adadin mutane kaza ko za a halitta mala'ika kaza su maka salati to kaza ko su maka tasbihi to kaza a baka ladan yanzu wancan wanda ya gama na annabi haka ne ko wannan wanda ya kawo daga baya ko ba na annabi bane كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أولئك سئل ودن دعك عن بتهال سأبايا allazina kafaru bi ayati rabbihim sune wanda suka kafirce wa ayoyin ubangijin su wa lika'ihi kuma suka kafirce wa gamuwa da shi ma'ana kafirai waɗanda suka yarda da rayuwar duniya kenan wanda sun kici imani da Allah ko imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sakamakon haka fa hajjat a'maluhum sai ayyukan su gaba ɗaya suka rushe fala nuqibu lahum yawm al-qiyamati wazna a ranar tashin kiyama ko tikeli ba za a je musu ma ballatana ana aikin wato aikin wannan sunan shi babu dan Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja Allahu haba haba'an mansura aikin da duk suke za a gabatar da shi sai a mayar da shi kura to kura ya za a tsora kura a kan sikeli a auna ne shine fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim don kun san awo din ranar tashin kiyama akwai lokacin za a auna aiki akwai lokacin za a auna mai aiki akwai lokacin da ayyukan ka za a dora ne a kan sikeli nan ga aikin kirki nan kuma ga wanda ba na kirki ba fa amma man saqadar mawazinuhu fa huwa fi inkatir rabi wa amma man khaffat mawazinuhu fa fa ummuhu hawiya haka za a auna nan nagari nan wanda ba nagari ba to wani lokacin kuma za a je wani wurin inda kai za a dauka a dora kan suke kai kai ne aiki na gari din munanan aikin da kai kuma sai a ta bangare guda ka ce da su waje rinjaye wani an gane ko to shi ne har wata rana abdullah dan Mas'ud ya hau kan itace yana karyo abinci da dabbobi sai sahabbai ga shi sai to dama da ke mutum ne gajere da hisiri sai sai ga tiranta kaurinsa sai suke masa dariya sai annabi ce yanzu kaurin ka take madariya ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud sai kaurin nan nasa guda biyu kadai banda sauran jikin sun fi girman dutsen da nauyi idan an sa a cikin sikeli gobe kiyama to kaga shi kenan aikin ka na garji zai sa kai nauyi ba wai za zaka koshi bane daga nan dan kai nauyi sannan kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisin na bukhari da muslim yace za ka ga mutum duk inda girma ya kai na bil adama ya kai kato da kagan ya kai yace amma in wanda kike an sa akan su kelin su bai kai nauyin fuffukin ku da ba shine wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna saboda bai aiki na gari ba a rayuwarsa Allah ya tsare sai ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wadannan sakamakon su ita ce wutar jahannama a azan Allahu ajarna bima kafaru saboda abin da suke na kafirci wa takazu ayati sun riki ayoyina ababan yi ma izgili wa rusuli haka sun riki manzannina huzwan ababan yi ma izgili duk wani hukuncin Allah sai su mai da shi abin dariya duk wani doka da manzon Allah ya kawo sai su mai shi abin yi wa dariya ko abin yi ma izgili to wannan shi yasa za a musu wannan sakamakon sai Allah ta إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي أيكي نجري كانت لهم جنات الفردوس نزلا lalle aljanna nan ta firdausi ta kasance ita ce masauki a gare shi. annabi sallallahu alaihi wa sallam idan za ku tambayi aljanna ku tambayi jannatul firdausi in za ku roƙa ku roki jannatul firdausi domin ita ce a'lal jannati wa awsatuha a aljanna benen karshe na karshen sama ne firdausi kuma a tsakiyar aljanna yake ba a gefe yake ba kike da haka in za ku roka kenan sai ku roƙa da babban masaji ko kana lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha za su dawama a cikin aljannatin nan babu mutuwa babu tsufa la yabghuna anha hiwala su ba za su nemi wata mafaka ba banda aljanna ba za su nemi wani canji ba banda aljanna dan wuri ne wanda in ka shiga kuma baka manzarin ko ina kuma قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا قل كثير لو كان البحر مدادا دعسيت يكون دنيا قبات gaba توتا ودع li kalimati rabbi wanda za a rubuce kalmomin ubangiji da shi an gane ko la nafida al bahru to da sai tekun nan gaba ɗaya ya kare qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ina bi mislihi madada ko da an kawo kwatankwacin wani tekun makamancin wannan a matsayin kari a matsayin duk tekun duniya game da shi ta wada itacen duniya gaba ɗaya su zanto alkalami sai ka rubuta kowa ya rubuta a kan sai an kididdige kalmomin ubangiji hikimomin da ke cikin maganganun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 إلي أنا يمن وهي annama ilahukum ilahu wahid cewa abin bautar ku dai shine abin bauta guda daya wato Allah ta'ala ba da abokin tarayya faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana fatan gamuwa da ubangiji ya dace da kyakkyawan sakamako gobe kiyama falyamal amalan salihah to yi aiki aiki na gari aiki na shine wanda aka gina shi kan koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yusrik bi ibadati rabbih ahada kuma kar ya kuskura ya hada wani wajen bautar ubangijinsa kar ya sulka wani wajen bautar ma Allah ya bauta ma Allah shi kadai ya yi da'a ga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama shi kadai to wannan shine karshen tafsir na suratul kahf kuma bi idnillahi ta'ala shine karshen abin da zamu karanta na tafsiri a wannan shekara wato wannan shekara ta dubu da dari hudu da goma sha takwas saura da ni idan Allah ya kai mu yinin gobe tun da ina nan har sallah insha Allah yinin gobe za mu karanta waɗansu daga cikin tambayoyin ku masu muhimmanci da suka shafi hukunce hukuncin shari'a wanda naga jama'a suna da kishirwar sanin su to sai mu karanta su a madadin karatu to kuma sai mu dan yi bayani game da wato abin da ya shafi hukuncin-hukuncin ranar sallah kenan da dai duk abubuwan da suka saukaka saboda haka muna fatan abinda duk muka karanta na dade ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu kai ba mu ikon aiki da shi abinda duk muka yi tuntube harshe a kai ko muka yi kuskure to ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana kuma ya nuna mana kuskuren mu domin mu samu daman gyarawa kuma dangane da kiyamul da kuma da muke yi yau kuma kuma insha Allah cikin dare za mu sauke zai zanto mun sauke Qur'ani kenan zuwa karshe bi iznillahi ta'ala to a nan gurin kuma tun da gashi dare ne na 29 ne ɗaya da daren karshe da muke tarin ya kasance na lalata kadari duk da sauran duk sun wuce ko ta wuce a 21 ko a 23 ko a 25 ko ta wuce a daren 27 wato shekaran jiya nan. Allahu a'lam ubangiji ne mafi sani ko yau ne za ka zo to kuma dai ubangiji shi ne mafi sani yau daren 29 kenan ya dace da sauka saboda haka za mu sanya kowa ya sanya kyakkyawan niyyarsa ta addu'a da kansa addu'a ga iyayensa addu'a ga jama'arsa addu'a ga yan uwansa musulmi da ba su lafiya ko a gida ko a asibiti addu'a da dukkan bukatun mu na alkhairi addu'a ga wannan kasa tamu dangane da kalubalen da suke fuskanta game da kasashen duniya addu'a ga makiya waɗannan kasa wanda suke ganin sai sun tsaya kai da fata sai sun ga ta zama ba Najeriya ba sai ta sun ga ta zama kamar Burundi ko ta zama kamar Rwanda ko ta zama kamar Somalia da sauran makamantan waɗannan duk wannan zamu addu'a mai ra'ayin ɗan nabe ko mai ra'ayin abin nan da sunan addini ne da sunan menene duk wani mai nufin wannan kasa da mugunyar nufi ko wani bangare na wannan kasa da mugunyar nufi sai mu sanya addu'a idan mun zo ubangiji ta'ala ya kare mu daga sharrin masu sharri ubangiji ta'ala kuma ya tabbatar da zaman lafiyar mu ubangiji kuma ya kare mana addinin mu daga dukkan farmakin da mai kai farmaki zai kawo wannan shine abin da za yi yau cikin dare insha Allah ta'ala to yanzu kasancewar akwai wadansu tambayoyi guda guda su ne zan ansa sauran kuma sai dai su hakuri sai gobe a filin tambayoyi kenan wannan mai tambaya tana cewa wato an ce lokacin fita daga itikafi shine bayan sallar magariba tace to ita kuma tana son ta yi tafiya zuwa ko garin su ne ko dai wani wuri a gobe talata to idan ta fito da rana kenan bata sai magariba ba to wannan na nufin itikafin ta ya lalace ko alama itikafin itikafin su bai lalace ba har kullun ibada tana da siffa ta kamala tana da siffa ta wadatarwa idan an ce ibada ta wadatar wato dai an samu dai satisfaction kenan ko wato wannan idan ka suka sharɗan da ba sa warware itikafi amma cikar kamalar itikafi shine ka shiga lokacin da Allah ya ce a shiga bayan sallan asuba kenan ka fita lokacin da Allah ya ce a fita bayan sallan magriba kenan idan ka shiga ba lokacin asuba ba itikafin ka yayi haka in ka fita ba bayan sallan magriba ba shi ba itikafin ka yayi musamman kuma idan mutum ya kasance yana da wutar zuwa don haka sha iya fita cikin itikafin shi gobe da safe ko karfe sha biyu na rana ko bayan sallah azhar babu komai a kai kuma itikafin shi yayi mana fata Allah ya baki lada a kai wannan kuma ta ce ta kasance tana saka gashi irin wanda ake sowa a kanti tana ado da shi amma mijinta ne yake so ya halatta ko bai halatta ba to saboda haka wannan bai halatta ba sanya gashi mace ta yi karin gashi wannan tana cikin waɗanda annabi ya la'anta a cikin hadisi gashin roba ne gashi ne na rama gashi ne na yakuwa ko ne ta samu sai mata fanti ta jona da gashin ta wai dan a ce ita mai gashin ce haramun ne ta aikata ko da yardan miji kai wannan abin da ya zama haramun abin da ya kamata ki yi ne sai ki tsaftace naki na zakan ki iya ado ki yi komai da komai da zaki dauki miji cewa amma ba sai kin yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ba lokacin da muka saba fara ba. ko mu faɗa ba sannan kuma abin da ya shafi wata baiwar Allah kuma sun je ta rubuto take nasin cewa mijinta dai suna tare da ita tsawon shekaru sai kuma ya zo mata ya yayi amarya to da ya amarya sai yake fifita ita amaryar a kanta sai da wani lokaci ba baya rabon kwana da ita tafiya ta kama shi ya tafi da amarya ita kuma ya kyale ta shin wannan abin da yi ya kyautu ko bai kyautu ba abin da suke kenan da Allah jama'a ya kyauta to kin ji anan masallacin ba don mun yi ittifaki da kyauta ba saboda haka mijin da yake wannan zalunci ke bai kamata ba miji ya mu'amalanci matarsa a wajen wannan wajibi ne tabbatar da adalci game da matanka ta fuska guda hudu fuska ta farko abin da ya shafi da sha irin nau'in abincin da zaka ba wacan shi zaka ba wacan ta fuska ta biyu abin da ya shafi sutura irin abin da ka dinka wata na sutura irin sa ne kuma za ka dinka wannan ta fuskar daraja ko da launi ya bambanta sai kuma ta fuskar abin da ya shafi matsuguni irin ɗakin da ka ajiye wancan shi za ka ajiye wannan gida mai daraja da ka ajiye wancan shi za ka ajiye wancan sai abu na hudu abin da ya shafi rabon kwana da kuma saduwa wannan gwargwadon kwana da ka biya wancan shi za ka biya wancan waɗannan ababen guda hudu sune abin da Allah ya wajabta adalci a kai ga dukkan mutumin da yake da mace sama da daya banda wannan sauran ba a wajabta masa adalci ba ba yanda za a iya daidaita san su da ke cikin zuciya yadda kake son wance haka kake son wanke wannan ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce walan tasfiyo an ta'dilu bainal nisa'i walau halaqtu amma dai daidaita su waɗannan ababai guda hudu ya zama wajibi ba yadda za a ka daidaita su adadin yadda za ka wa wannan magana ka ce haka za ka wa wannan magana adadin yadda za ka wa wannan dariya ka ce haka za ka wa wannan dariya mutum ba zai iya wannan ba inda aka ce ka yi raba daidai ne wancan fuska guda hudu da haka ya kamata dukkan mutumin da Allah ya bai mutum saboda kaya, wajibi ne kanki adalci a tsakanin su muna fatan wannan bawan Allah zai adalci ya gyara halayyar da ke tsakanin ki da ke ke kuma ki hakuri ki ci gaba da masa wa'azi ko ki ga wanda yake zai iya jin maganarsa sa ya masa gargadi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za a yi tarawihi kuma yau da daddare wato kafin a je tahajjud akwai tarawihi a tarawihi ma yau za a sauka tahajjud kuma shi ma gobe za a sauka insha Allah ta'ala gobe da safa kuma za mu yi karatun tauhidi da muka saba goma da rabi na safe in Allah ya kai mu